Δέκατο μάθημα. Φίλος και ξένος. Lesson 10 A friend and a stranger. Dialogue 1. Διάλογος. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων. When hiring a car in Greece and Cyprus, it's worth remembering a few basic facts of a driver's life. In Cyprus, driving is on the left, as in the UK, while in Greece they drive on the right, as is the case for the rest of the continent. In both countries, distances are measured in kilometres, not miles, and petrol is sold by the litre. Safety belts are to be worn, and the breathalyzer, known as Το αλκοτέστ. is in force. First, listen to some essential vocabulary. Νοικιάζω. To hire, Η πιστοτική κάρτα. credit card, Τα μετρητά. cash, Η άδεια οδηγήσεως. η οδήγηση. Driving license. Η ταυτότητα. Identity card. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Θέλω να νοικιάσω ένα αυτοκίνητο. Μάλιστα, Δεσποινής. Για πόσες μέρες το θέλετε? Το θέλω για δέκα μέρες. Προτιμώ ένα μικρό τετράπορτο αυτοκίνητο. Να πάρετε ένα τετράπορτο της πρώτης κατηγορίας θα σας κοστίσει 32 και 50 ευρώ την ημέρα, μαζί με την ασφάλεια εναντί πυρκαγιάς, κλοπής και τρίτων. Μπορώ να πληρώσω με πιστοτική κάρτα ή προτιμάτε μετρητά. Αν έχετε βίζα ή Access. Δεν παίρνουμε άλλες, δυστυχώς. Έχω βίζα. Θέλετε την άδεια οδηγήσεως. Ναι, παρακαλώ. Και την ταυτότητα ή το διαβατήριό σας. Ταυτότητα δεν έχω, αλλά έχω το διαβατήριό μου. Είστε ξένοι. Από πού είστε. Είμαι από την Αγγλία. Είμαι εδώ για διακοπές και θέλω να βγω έξω από τις πόλεις στην εξοχή. Πολύ ωραία. Μία υπογραφή παρακαλώ εδώ. Να σας προσφέρουμε ένα καφεδάκι ή ένα αναψυκτικό. Ευχαριστώ, αλλά έχω πει δύο καφέδες κιόλα σήμερα. Θα σας ξαναδώ σε ένα δεκαήμερο. Γεια σας.